23 su sata. Sova Info. U velikoj dvorani na Stepri Znanstveno-tehnologijskom parku Sveučilišta u Rijeci održani Infodan Centra za EU projekte Sveučilišta u Rijeci. Ovaj informativni dan pod nazivom Društveno-ekonomske i kulturne transformacije unutar programa Obzor 2020 bio usmjeren na dva područja programa. Europa u promjenjivom svijetu uključiva inovativna i promišljena društva i znanost s i za društvo. Posjetitelji su mogli prisustvovati raznovrsnom programu gdje su bile predstavljene teme Obzor 2020, natječaj iz iskustva kroz sudjelovanje u obzor 2020 projektima e-conference i social innovation community. U sklopu Dana Medicinskog fakulteta u Rijeci održan je šesti Medri znanstveni piknik. Ovaj interni simpozij studenata Fakulteta zdravstvenih studija i Medicinskog fakulteta održan je u prostorima Medicinskog fakulteta. Studenti su predstavili svoje znanstveno istraživačke radove s ciljem da ih prepoznaju kolege i profesori te da se potakne međusobna suradnja. Simpozij je imao i humanitarnu notu, a prikupljena sredstva bit će donirana za kupnju projektora za film terapiju u odjelu dječje psihijatrije. U okviru EU projekta Risk, Risk Change u Malom salonu otvorena je samostalna izložba umjetnika Tome Savić Gekana pod nazivom Untitled 2017. Ovom izložbom potvrđuje svoj dosadašnji interes za temu interakcija promatrača izlagačkog prostora i sustava u kojem djeluju umjetnik i publika. Izložbe i projekt su dio programske linije Kuhinja, Centar za kreativne migracije unutar programa Rijeka 2020. Europska prijestolnica kulture. Izložbu je moguće posjetiti do 13. siječnja. U nedjelju Rijeka 2020, Europska prijestolnica kulture, predstavit će e, pilot izdanje online časopisa o kulturi, umjetnosti umjetnosti i stvaralaštvu namijenjenog djeci i roditeljima. Riječ je o digitalnom izdanju časopisa koji će svoje prvo tiskano izdanje doživjeti u 2018. kao aktivnost programskog pravca Dječja kuća Europske prijestolnice kulture. Njegov urednički tim čine kreativci iz Gradske knjižnice Rijeka, Art Kina, Gradskog kazališta Lutaka Rijeka, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i Vijeća mladih Benčić uz podršku Rijeke 2020 i vanjskih suradnika. Časopis će biti promoviran na trgu Svete Barbare tijekom Malog buvljaka, događanja za djecu i roditelje, čiji je organizator građanska inicijativa Urbani Separe. U slučaju lošeg vremena događanje seli u HKD na Sušaku u istom terminu. U noći prije podne očekuje nas oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjeverozapadnjak, temperatura zraka većinom između 6 do 11 stupnjeva Celzijusa. Vijesti čitale Maja Krištofor i Katarina Škrbić. Slušali ste Sovu Info.